وقال صلى الله عليه واله وسلم hadithi nyingine na akasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akizungumza jambo la wakati igtanim khamsan kabla 50 faidika na mambo matano kabla hayajakujia matano yani hili kwa hili igtanim khamsan kabla 50 faidika na mambo matano kabla hayajakujia matano katika mambo anasema shababak ay igtanim shababak ndio takdiri yake faidika na ujana wako kabla haramik kabla ya uzee wako kabla ya utu uzima wako pana vitu viwili vipo hivyo pana ujana na uzee na unatangulia ujana kwanza ndio unakuja uzee sasa watakiwa ufaidike na hili la mwanzo kabla ya la pili umepewa ujana faidika na ujana wako kabla haujaja uzee wako Isi, isiwe tu ni mzee wa hovyo unaleta lawama tu baada ya kuzeeka lakini katika ujana wako huku hukufaidika eh kuna mtu ashakuwa mzee kiuno kimemshika magoti yanamuuma rukuu haziwezi kisimamo kirefu anagomba lakini si ulipitiwa na ujana huo ujana wako uliutumia kwenye nini pengine hicho kiuno yeye ndo ameki amekiharibu ujanani ilikuwa kazi yake ni kukata viuno tu akicheza miziki ndio kazi yake hii mpaka apata maradhi ya kiuno ha? Eh? hakujichunga yeye hiyo miguu magoti yanamuuma kweli kweli alikuwa mwizi kikimbizwa kweli kweli akianguka katika maporomoko kwa sababu ya kuiba vitu vya watu sasa magoti yote yafanye kazi eh utumie ujana kabla hujaja uzee kwa sababu kuna mambo ukija uzee utaweza kuyafanya wasihataka kabla sakamik kwa maana ightanim sihatak na faidika na uzima wako kabla ya maradhi yako eh maana sisi wote sisi wote nasallallahu alafiyata wassalam sisi, zo, sisi sote ni wagonjwa watarajiwa leo tuna siha lakini wakati wowote Allah anaweza akatutihani na maradhi sasa wakati huu sisi ni wazima wa afya afya zetu ni njema tumia afya yako kabla ya kuja maradhi yako tumia afya kabla ya kuja maradhi wa hayataka kabla mautik na utumie uhai wako kabla ya kuja mauti yako uhai ndio huu unao ndio wakati wa kufanya mambo huu ndio, wakati wa wa kujitolea katika khairati mbalimbali na kusimamia taat ukishakufa matendo yamesimama maiti hafanyi kitu tena ila yale ambayo yeye aliyatanguliza akhira yake au ameyawacha hapa duniani yeye ndiyo sababu katika mambo ya kheri na ikawa yanaendelea kama hizo sadaka zenye kuendelea akawa ameziacha au pana watoto wake amewalea vizuri katika maadili nao wanaendelea kufanya khairati mbalimbali wakimwombea dua ah hapo watafaidika lakini asli aliyekufa mambo yake yamesimama ile yale maalum sasa uhai wako uutumie kabla ya mauti yako eh wa eh na nafaidika na wakati wako wa huna mahallu shahid na hapa ndiyo sehemu ya kutolewa ushahidi katika mada yetu wa faraghaka qabla shughulik na tumia wakati wako wa faragha time unayo ndefu kabisa kabla ya kushughulishwa kwako eh unaweza ukashughulishwa na mambo mengi tu ima ukashughulishwa na uzima au maradhi kuna mtu ni mzima lakini yuko bize sasa kuna mambo yashamkabili amepewa dhamana ya mambo lazima ashughulike lakini huko mwanzoni alikuwa na wakati yupo tu jobless mekaa tu hana kazi yoyote hana majukumu yoyote lakini pia katika ule wakati wa faragha alikuwa naye kabweteka sasa ukibweteka wakati wa faragha haya ukipata majukumu ndio pana baadhi ya watu leo wanajuta waliambiwa nyinyi ni vijana someni someni dini katika ujana wenu kusanya maalumat weka misingi ya ilmu soma sasa hivi bado kijana wewe chukua mafatih funguo za kufungua ilmu wakati uliokuwa nao sasa ni kijana miaka 19 18 17 20 mpaka 25 unaweza ukahifadhi Qur'ani ukahifadhi mutunu ilmiya ukahudhuria durusi za ilmu ukapata kiwango ambacho kinaweza kikakufaa wewe kujiongoza na kujiendeleza katika elimu kwa sababu faragha uliyokuwa nayo itakuja kuondoka na kuna mabinti pia waliambiwa hivyo someni pengine wametolewa majumbani kwao wakapelekwa katika madrasa na kupeleka sehemu fulani binti yangu mdogo wangu dada yangu hebu kasome kwanza ujue dini yako tunahitajia wasomi haya mambo mengine yapo tu pana watu waliambiwa hayo walikuwa na faragha wakajitia hamnazo wakajitia manunda vis, visoi mtu anakuletea sababu nyingi wajua shekhe bana naona wakati umefika mimi nioe sasa mapema ukioa shekhe utashughulishwa maadamu unaweza kufanya subira soma kwanza eh sasa hivi wanajuta amejitia majukumu sasa ushaoa una watoto kuna huyo mke na wakati huo atakiwa usome alafu hapo hapo ni baba wa familia ni mume sasa hakuna hakuna kutelekeza familia katika dini yetu lazima upambane kwa ajili ya familia yako ushachukua dhamana una watu nyuma yako wale ni wakwako na ukiwatelekeza wapata dhambi sasa lazima upambane sasa ile faragha aliyokuwa nayo hana mtu yuko bize toka asubuhi akitoka nyumbani baada alfajiri 12 anaingia nyumbani ima saa 12 na wengine wanaingia baada ya isha na wengine zaidi ya hapo saa 4 wanapishana na watoto wao tu kila siku pengine watoto wakawaona mara moja kwa wiki hakuna watu hao wako hao wanawake wameshughulishwa na majukumu sasa ulikuwa una faragha katika usichana wako hukusoma sasa hivi una watoto chungu nzima na pengine kila mwaka unazaa huyu anatambaa kuna mwingine yuko tumboni huyo akinyonya huyo kumpa uji si haramu neema hiyo wamwage tu lakini sasa hukusoma Qur'ani huko nyuma wala hukusoma dini yako mjinga ukiangalia Qur'ani unaona maruweruwe tu zile herufi wala uzijui lakini umeshughulishwa sasa na familia utafanyaje mtoto mmoja umemshika mkononi mwingine yuko mgongoni mwingine yuko kule na garagara anakuita pia uende haya pana kusoma hapa na huyo aliyekuoa hana uwezo kukusomesha yeye mwenyewe jahi eh au hata kama ana, ana hayo maarifa ndio huyo Mr mistabize atakusomesha saa ngapi sasa kuna watu walichezea faragha na hapa ni kwa twaizungumza hadithi hii kwa ufinyo na pana wengine walikuwa na faragha kubwa zaidi na wamekuja kushughulishwa na majukumu mengine makubwa zaidi sasa kusimamia jamii wengine kusimamia nchi hasa hayo mambo mengine makubwa hayo kwa hiyo tumia faragha yako kabla ya kushughulishwa kwako wa ghinaka kabla faqrik natumia utajiri wako kabla ya ufakiri wako wakati huu una uwezo tayari una mali upo kwenye peak unatajika katika mali masha Allah biashara zinakwenda Allah amefungua bomba za riziki kila unachokifanya kinafunguka una mali biashara zinakwenda kilimo kimekubali ufugaji masha Allah una benki huko benki vibunda viko huko wanasema hai eh, vijana akaunti inasoma una zaidi ya akaunti moja akaunti za fedha zetu na za kigeni tumia sasa huo utajiri sasa hivi kabla ya ufakiri usisubiri ushafilisika ndio unatuletea story hapa bwana wakati wangu ah ilikuwa jambo dogo sana hili ningelimaliza ulikuwa wapi sasa kwani wakati wako palikuwa kuna mambo ya dini muona watukukuona ukitoa tuletea stori ndefu hapo ushaishiwa kazi yako mizinga tu kila unaekaa naye umempiga ndui kama wanavyosema mtu hata ukimsalimia tu humwache mpaka umuombe salamu alaykum salam kaka una buku hapo umebaki na hayo tu eh ulipokuwa tajiri ulikuwa wapi sasa pana watu wana uwezo hivi sasa maana hizi mali Allah ndio anakadiria zinakuja na zinaondoka na watu watu wanatofautishwa shekhi pana mtu ulikuwa ukimkebehi leo kesho ni bosi wako pengine ukimtumikisha kwa, kwa, kwa, kwa, kwa lugha ngumu na nini lakini kesho yeye ndio amekuajiri wewe eh ndabakia na maneno tu tulikuwa naye hapa sisi hali ameanzia hapa tulikuwa naye kijana huyu kitumwatumwa kahawa hapa na nini ah sasa hivi meli bwana meli bwana eh ndio hivyo Allah yuqallibul ahwal na kuna wengine wanageuzwa walikuwa ndio mabosi wakiitwa viongozi simba eh tajiri lugha za kuwapamba lakini Allah kageuza mama zile hali zikaondoka ni watu wa kawaida sasa watu wakiwaona pia wanawakwepa waghinaka kabla madha kabla fakrik haya kipengele hichi ni kipengele nyeti sana shekhe amezungumza jambo la wakati na ameleta dalili nyingi za kutulea na kutufunza tunamalizia wakati wetu sisi sabian jambo la saba katika nukta ambayo shekhe anahitaja hapa katika ukurasa huu wa 14 katika jambo ambalo tunasii jambo la saba asema fadlu dhikri llahi fadhila ya kumdhukuru Allah adhikru kumtaja Allah kwa adhkari mbalimbali tulizofunzwa sisi adhkari ambazo zimekuja kupitia Qur'an al-Karim na adhkari ambazo zimekuja kupitia as-sunna as-sahiha al-adhkaru al-ma'thura ni mmoja al-adhkaru al-muqayyada au al-adhkaru al-mutlaqa al ni mamoja zile adhkari zilizofungwa kwa nyakati maalumu na kwenye mambo maalumu au ni zile adhkari ambazo zimeachiwa kwa wakati wowote unaweza ukazileta almuhim fadhila ya dhikri na hii ni nukta ya saba ambayo anatunasii anasema shekhe hafidhahullahu taala akiwaambia wanawake wa'lami ya fatata alislami nafahamu ewe msichana wa Kiislamu ewe msichana Muislamu anna afdala ما يشغل به الوقت ذكر الله ودعاؤه واستغفاره وقراءة القرآن الكريم أنا سيما إعلمي واعلمي نفهم إيوه منامك أمميتا جملة معترضة ya fatata alislam fahamu ewe msichana wa Kiislamu anna afdala hakika jambo bora zaidi ma ambalo yushghalu bihi alwaqtu unashughulishwa kwa jambo hilo wakati dhikrullahi eh khabaru ya anna hiyo eh jambo hilo ni kumtaja Allah wa duauhu na kumwomba dua yeye واستغفاره نكمومبا yeye msamaha كمومبا Allah eh wa qira'atul Qur'anil Karim na kuisoma Qur'ani tukufu ah, haya ndiyo mambo bora ya kuushughulisha wakati mtu aliyafikiwa na Allah ikawa anaushughulisha wakati wake katika mambo haya huyo kakirimiwa shekhi wadhālika ba'da adā'i al na hilo la kufanya dhikri kuleta dua istighfar kusoma Qur'an mambo haya wadhālika na hayo baada adai alfaraid ni baada ya, ku, ya kutekeleza mambo ya faradhi baada ya kutekeleza kutekeleza faradhi za Allah mfano kama swala umeshaswali swala ya faradhi kaa sasa kitako fanya dhikri fanya adhkari lete duaa fanya istighfar soma Qur'ani usitosheke na ibada za faradhi peke yake kwa sababu an-nawafil wal mustahabbat ibada za sunna na mambo ya istihbab ndiyo vitakuja kukamilisha yale mapungufu katika faraidh kama alivyotueleza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba jambo la mwanzo awalu ma yuhasabu bihi al-abd as-salah jambo la mwanzo ambalo atahesabiwa nalo mja siku ya kiyama ni swala salatul faridha ikiwa swala imetengenea saluhat salatuhu faqad aflah wa anjah basi itakuwa amefaulu huyo na amefuzu lakini ikiwa swala yake ina mapungufu basi itakuwa huyo ameangamia lakini Mtume sallam akatuambia pia pale ambapo mja atapatwa na mapungufu fa idha ntakasa min faridatihi shay'un kama ilivyokuja katika hadithi ikiwa kitapungua kitu katika faradhi ya mja qala rabbu jalla wa ala atasema mola wetu mlezi subhanahu wa ta'ala akiwaambia malaika wake undhuru hal li abdi min tatawu'in hebu tizameni je mja wangu anazo ibada za sunna ana mustahabbat eh fayukammalu biha man taqasa min alfarida eh patakamilishwa sasa kwa hizo ibada za sunna pale palipopungua katika faradhi haya hebu niambie umepekuliwa katika faradhi zako hizo swala funga zako zimepekuliwa hija zako zikapekuliwa zaka zikapekuliwa haya mambo ya faradhi paka kuto pana mapungufu sasa hebu muangalieni mja wangu labda ana mambo ya sunna huna sio hasara hiyo kwa hivyo mambo ya kama haya ya dhikri na mengineyo yaliyotajwa hapa baada ya faradhi zetu ni mambo ya msingi sana na nani atakayejigamba hapa kwamba hana mapungufu katika faradhi zake kwamba ile faradhi ya Allah umeitekeleza kama ilivyo mfano kama as-sala au katoka kifua mbele sisi tunamaliza kuswali tunafanya istighfar katika adhkar assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah katika sunna ni kusema astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah unamtaka Allah msamaha msamaha nini wewe umetoka kufanya taa sisi tuna mapungufu mengi kuna mambo mengi yanatupitikia katika swala hiyo faraji nyinyi hamjui hayo sisi tuna swali na yeye mwanadamu kila mtu anajijua wakati mwingine una swali fikra zinatoka wallahi alazim unakuja kuzinduka imamu anapiga takbira labda na rukuu Allahu akbar anakwenda kwenye rukuu wewe ndio unakurupuka huko pengine ulikuwa mahakamani huko unazungumza kesi fikra zimekuja za kesi katikati ya swala yule yakimu yule sijui kanunuliwa yule basi mwelewi mwanzo ulikuwa kama mtu wangu hivi inaonekana kanunuliwa yule eh kwenye swala eh mwingine anasuluhisha kesi ya nyumbani mwingine anafanya biashara kamwacha mteja kaingia dhuri chap chap nisubiri kaka ninakuja eh na swali chap jamaa tayari washakutana pale ashafika bei kwamba pikipiki ameielewa na ameshasogea pengine mnavutia mnavutana kwenye hela ndogo tu naambia sasa kaka hebu tulia hapa ngoja nikaswali kwanza haya umemwacha mteja pale na huko katika uwanja wetu wa biashara pana watu wengine hawaswali sasa ukiingia hapa ataondoka nini nitamkuta pale kiniongeza 20 tunampa ule mzigo lakini sasa mtamkuta maana uwanja huu nao ukijipindua tu watu wamemaliza swala ziko hivyo hata kama ukikataa sasa mtu kama huyu akimaliza kuswali faradhi tu assalamu alaykum warahmatullah assalamu alaykum warahmatullah dalali kama huyo mbio ashatoka sasa we dalali wewe ambayo swala ina matatizo mengi unaenda hapi usiofanya adhkari za baada ya swala ukamaliza ukasimama ukaswali sunna angalau ukajazia yale mapungufu ndio haya sasa wadhālika baada adā'i al-farā'id na hayo ni baada ya kutekeleza faradhi haya mambo ya adhkari haya eh? qala ta'ala amesema Allah aliyakuwa ametukuka eh ya ayyuhalladhina amanu udhkuru Allah dhikran kathira enyi wale ambao wameamini mtajeni Allah kumtaja kwa wingi Eh? ni taukidi hiyo hiyo mafuul mutlaq hapo imekuja ni muakkid linnisba udhkuru Allah dhikran kathira mtajeni Allah kumtaja kwa wingi na unaweza ukasema ni mubayyin linnawi kwa maana huo utajaji uwe ni wa wingi eh wathaba namiru eh uthuba thalabi inawezekana pia وسبحوه بكرة وأصيلا نمم سبحي يا الله أصبوه نجيوني الذكر كفني أذكار أنا سيما شخيويتو هابا سورة الأحزاب هي آية ربينا موجة مبكى ربينا نبيلي وأخرج الإمام أحمد في مسنده نامي بكي الإمام أحمد رحمه الله الشيباني إمام أهل السنة والجماعة amepokea katika isnadi yake na hadithi hii imethibiti eh min hadithi Abdullah ibn Busr eh radiyallahu ta'ala anhu anna rajulan <clears throat> kwamba hakika mtu mmoja jaa ila nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqal alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema ya rasulullah ewe mtume wa Allah inna sharai alislami qad kathurat alayya hakika sheria za Kiislamu zimekithiri kwangu mimi mambo mengi yamekuwa sasa mafundisho ya Uislamu yamekuwa mengi kaja mtu huyu kulalamika kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna sharai alislami haika sheria za Uislamu kad kathurat alayya zimekuwa nyingi kwangu mimi faakhbirni bishaiin atashabbathu bihi ay atamassaku wa ataallaqu bihi faakhbirni basi nikhabarishe mimi niambie mimi nipe habari mimi bishaiin kwa kitu ambacho atashabbathu bihi nitashikamana nacho hebu nielezee jambo fupi ambalo nitagandamana nalo hilo qal akasema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah kwa maana kamuelekeza jambo hili kubwa kabisa shikamana na hilo la yazalu lisanuka kwa maana uendelee ndio maana yake hivi vitendo zala na ndugu zake vikitanguliwa na nafi eh vinafidisha maana ya istimrar si mnasoma nahau nyinyi eh zala fatia infakka na wenzake la yazalu lisanuka kwa maana uendelee ulimi wako rabban hali ya kuwa ni mbichi min dhikrillahi kutokana na kumtaja Allah la yazalu lisanuka ratban uendelee ulimi wako kuwa ni mbichi nini maana ya ratban kwa maana uwe muda wote una, una, una, unafanya eh uendelee kuwa ni mbichi wenye kutaja utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala uendelee ulimi wako kuwa ni mbichi kutokana na dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa maana kinywa chako saa zote kijae mate kwa dhikri ya Allah mate kujae mdomoni kwa kumtaja Allah sio unajaa mate kwa kupiga debe tu kama watu wa stendi warusha mate tu kinywa kibichi lakini kazi yako ni kupiga debe eh au kuta, utangazaji ni MC wewe rusha mate kweli kweli lakini kazi yako ni kutangaza tena vitu vingine vya ovyo ovyo wadhkurullah wa min dhalika na miongoni mwa hizo adhkari ambazo tunatakiwa tuzifanye eh dada zangu katika imani at-tasbihu ni kusabihi kwa kusema subhanallah subhanallah hiyo ndio tasbihi watahlilu na kumhallili Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah hizo ndio adhkari hizo shaka anasema akitoa dalili baadhi ya adila za kuonyesha fadhila za dhikr qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalimatani khafifatani maneno mawili yaliyo mepesi mawili hayo ala lisani juu ya ulimi mepesi mno kuyatamka mafupi hayana uzito wote thaqilatani fil mizani ni mazito mawili hayo katika mizani habibatani ila rahmani ni yenye kupendeza mawili hayo kwa Allah mwingi wa rehma maana mawili tu ambayo hii ni sifa yake kwanza mepesi kuyatamka wala hayahitaji kwamba uwe ni shekhe kubwa shekhe sasa ndio uweze kutamka maneno haya au labda ni mazito magumu lugha ngumu sijui kuna lugha gani ngumu humu kwa humu duniani kuna watu wana lugha ngumu wale wakizungumza basi ukijipendekeza kuzungumza lugha yao lazima ujingate ulimi haa wala hayana uzito huo sasa ni mepesi alafu ni mazito katika, katika mizani ya amali lakini Allah anayapenda subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi subhanallahi alazim hayo tu ukasema subhanallahi wa bihamdihi kutakasika na kila upungufu ni kwa Allah na sifa zote njema ni zake subhanallahi alazim ametakasika na kila mapungufu Allah aliyemkubwa jalla jalaluhu وتقدست أسماؤه رواه البخاري ومسلم الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى anhu inafahamika hiyo eh وقال صلى الله عليه واله وسلم na amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadithi katika sahih muslim ahabbu alkalami ila Allah subhanahu wa ta'ala arba'un min hadithi samurah ibn jundub eh hadha hadithu samurah ibn jundub radiyallahu ta'ala anhu وقال صلى الله عليه واله وسلم na amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahabbul kalami ila Allah subhanahu yenye kupendeza zaidi katika maneno ahabbul kalami yenye kupendeza zaidi katika maneno ila Allah subhanahu kwa Allah subhanahu wa ta'ala arbaun ni maneno manne ah, hayo yanapendeza mno kwa Allah subhanallah la kwanza hilo walhamdulillah la pili hilo wala ilaha illa Allah la tatu hilo wallahu akbar maneno haya na zote hizi ni dhikri hizi ni adhkar yanapendeza zaidi haya maneno kwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema mtume alayhi salam la yadhurruka bi ayyihinna bada'ta eh la yadhurruka haitokudhuru wewe la yadhurruka haitokudhuru wewe biayihinna ni kwa lipi katika hayo manne badata umeanza nalo la yadhuruka haikudhuru wewe biayihinna ay al-arba'a ni kwa lipi katika hayo manne badata umeanza nalo kwa maana qaddim wa akhir ma shi'ta tanguliza chelewesha utakavyo haina neno si lazima ufuate utaratibu huo unaweza ukaanza Allahu akbar ukasema subhanallah la ilaha illa Allah qaddim wa akhir kama shita lakini maneno yenye kupendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala dada zangu nukta hiyo ya sita nukta saba eh? nukta hii ya saba imeishia hapo nayo ni fadhila ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala namalizia kwa kuwaambia wanawake hili la mwisho ni katika ya kuyashika sana dhikri ina faida kubwa ukiachilia mbali ni katika mambo yenye kufanya upendo na Allah lakini dhikri imeamrishwa na Qur'ani na Sunna lakini dhikri ni sehemu ya mambo ya kujazia katika faradhi zetu ambazo zimepungua bali ufahamu dhikri ni kinga adhkari ni kinga kutokana na uovu wa kila aina mashayatini dawa yao ni adhkari wachawi warogaji dawa yao ni adhkari mahasidi watu wenye vijicho watu wenye mazongo dawa yao ni adhkari kwa sababu wapo hao asahara maujudun wachawi wapo na kutwa wanaendelea kufanya uchawi wao watu wenye vijicho wapo alainu haq kijicho ni haki bwana mtu akaiangalia chai ya maziwa chap na hapo hapo inakatika wako hao lakini mashaitani tele wametuzunguka waovu wakubwa na mashaitani wanawasumbua watu ni mmoja ni mashaitani wenye ushawishi wao wenyewe kwa ule ushaitani wao wanawasibu watu wanawaingia watu na wanawasumbua wanawapa maradhi wanawanyima furaha wanautia wanawatia uenda wazimu inakuwa mtu anapiga makelele tu mtu alikuwa mzima kabisa maskini ghafla mnamwona mtu kama kichaa mashaitani wanasumbua sana watu wanaota ndoto mbaya ndoto za kutisha watu wengine wanakimbizwa usingizini na mashoka mtu anakimbizwa na simba eh wengine wanazama baharini bali wengine wanaota ndoto za fahisha kwa sababu ya mashayatini na kuna mashaitani wengine wanatumwa wanatumika eh na makuhani makuhani eh ni wale ambao wanafanya isti'ana na mashaitani hao manajimu al-arrafun al-munajjimun al kahana watu wenye kutumia mashetani wapiga ramli wasoma wasomaji nini nyota watabiri wa nyota hao na mijishirikina waganga wa kienyeji ambao wanatumia mashetani wanawadhuru watu sana tu na wengine wanajitia kwamba ni wa e, matabibu wanawaagua watu lakini kupitia mashaitani wako hao na pengine ukienda kwake kukuagua yeye hahitaji maelezo yake wale watu washirikina wanajua watu wa kupenda mambo ya shirki na kutembea kwenye vilinge vya waganga wanajua kwambia yule mganga kiboko bwana ehe yule usimwambie maneno bwana ukifika tu wanakutajia matatizo yako yote kwa sababu wanatumia mashaitani wako hao makuhani wote hawa jipambe na adhkari adhkari zilizo ndani ya Qur'ani na adhkari katika sunan za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mambo haya yatakukalia mbali biidhnillahi subhanahu wa ta'ala na hasa ukiwa ni mukhlis na wakati unasoma hizi adhkari unajua maana yake na unauhudhurisha moyo wako na una yaqini kwa Allah assahara sahara washayatin walhasada wachawi mashaitani na mahasidi watakupitia mbali shekh wa hadha mujarrab hili jambo lina uzoefu wameeleza maulama bali wakati mwingine hawa wachawi kwa vile wanavyokujaribu alafu wanagonga mwamba wakakuona wewe ni mchawi zaidi wakawa naambiana ah, ah maustadhi wengine usiwaone hivi bwana wamejipanga bwana chawi yule kwa sababu ashakutest alafu Allah anakustiri kila kirusha kimondo kinadunda lakini sisi hatuna adhkari ndio maana kutwa wanawake wanaangushwa wana, wana, wana, wana na mashaitani hakuna adhkari wamekaa tu hawasomi Qur'ani hawafanyi dhikri tahsinati hawana alafu wana udhaifu wanatembea hawana tahara hawana udhu wakati wengine wanakaa vibaya maana hakuna mahasidi kama mashaitani mashaitani wana husda Sheikh Islam bin Qayyim amewaeleza kuna wanawake wamepewa uzuri bwana na mashaitani wanaweza kuingia katika nyumba zetu bila kupitia milangoni wanatumia zawaya zile kona za nyumba wanatuchora sana hasa kwenye nyumba ambazo hazina hazina adhkari wala tahsinati albayt nyumba zimekaa ni miziki tu na mafilamu tu sasa wakati mwingine umekaa umejifunua wewe viungo vyako vile vya fitna shetani katoa macho pale anakuingia kwa sababu ya uhasidi wake na ndio maana kuna mashaitani unafanya ruke anakuambia sitoki hapa huyu mke wangu mimi nimempenda mke wako vipi nimemwamini huyu wewe ujulikani bwana mimi nimempenda stoki wale mnaita majini mahaba wapo lakini hawa wote dawa yao ni dhikri eh sasa wanawake mmejiachia sana na ndio maana shayatini wanawachezea sana na pia wanawake wenye kufanya adhkari wanaweza wakawafanyia waka taawidhati watoto wao tuna watoto wetu wadogo hawawezi kufanya adhkari kabla havijalala unavifanyia taawidhat unavilaza na adhkari unavisomea unatema mate unavifuta hasa mama umekaa tu kazi yako kuwashindilia ubwabwa tu tia ubwabwa ah bingwa wa kulisha wa kumlisha mtoto huyu mtoto apewa uji mpaka anatapika uji unatokea puani ndio bingwa kwa, kwa mambo hayo tu lakini kuwafanyia adhkari watoto wala hujui watoto wanapata madegedege usiku mtu ana mtoto anashtuka usiku anaweweseka kuna mtu pale eh, mama kuna mtu dirishani pale mdudu yule hakuna mambo haya mwanamke jahili na mume dalali kazi yao ni kugomba tu humtaa na ama mimi bana nikuwa sasa kumtafuta tu bana kule ilikuwa mambo ni hayo hayo mapaka tu paka wanalia huku tena wamekuja humtaa nuksi kaka mimi naondoka sikai huku mimi matindi gani sikai sijui kushabaha utamaliza miji shekhi wewe utaweza kukimbia mashaitani jikinge na adhkar sasa haya mambo yana faida nyingi sana tutaishia hapa muda umekwisha darasa yetu kwa leo itaishia hapa insha Allah taala Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikie kusikiliza maneno ya haki yenye dalili na kuyafuata na yale ambayo tumeyakosea tukayazungumza yakawa ni kinyume na haki wal adilla nastaghfirullah minha wa natubu ilayhi tunamtaka msamaha Allah na maneno hayo na tunatubia kwake na sisi ndio ambao tumeyazungumza wallahu wa rasuluhu bari'an Allah na mtume wake watakuwa mbali na hayo ya batil بهذا القدر كفاية والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته